Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'd Znači u prvom prijetodnom predavanju iz knjige El Muqida autora El Zehebi, ako govorimo Selahul Hadisu na jedan Jedan, a, jedan jako lijep i specifičan način. Obradili smo prvu pogled koji on govorio El Hadithu Es Sahih vjerodostan hadis, pa smo govorili o njemu što je govorio. Sada govorimo ovdje o hadis El Hasan. Po, po dva, znači govori o dobrom hadisu. I zanimljivo ovdje da je ovaj da je Zehabi, a naravno spomenuli smo da je ova knjiga čega? Da je ova knjiga rezimije koje knjige? Koje knjige rezimije ova knjiga? Spomenuli smo o tome. Znači, i, uh, Zehebi je rezimirao sa ovom knjigom koju knjigu? Od Ibn Dakih Aleida, Koju knjigu? Kako? El? Intira, kako sam ja napisao, kako sam tu napisao, Dobro sam nije fale harfovi ti nešto fulaj to. <laughs> Dobro sam, a? Ja sam pisano bosansko. Ja, hajer inšala. Uglavnom, ovaj, znači, e, znači ovdje Zehe bi samo uradio rezime knjige i dodao neke svoje od sebe neke stvari, jako koriste neke primjedbe. Dobro. Jer, jer je knjiga od Ibn Tifa Ida bila, bila znači, detaljnija i obsežnija. E, sad nam dolaze ovdje ovo poglavlje. A, a, ovaj, hadis Hasan, dobar hadis, naravno, o kojem smo mi govorili i tako dalje. Međutim, ovdje je navedeno ovaj, toliko definicija i toliko razilaženja. Nema većeg razilaženja oko poimanja nekog hadisa kao što je poimanje dobrog hadisa. A u stvari to ne treba da čudi. Zašto? Jer u stvari sva koplja se lome oko oni sporni hadisa, sporni u smislu da li je vredosan, nije vredosan, da li može biti dokaz, da li ne može biti dokaz, je oko dobrog hadisa. Da li se može digni na stepen dobrog hadisa ili ne može se digni na stepen dobrog hadisa i tu se sva koplja lome. I zato nije čudo što je voliko razilaženje, ovoliko, toliko razilaženje oko ovog hadisa, razumijevanje ovog hadisa, jer je on ima svoju težinu. Taj hadis ima težinu sa te strane, ta vrsta hadisa naravno. Pa je ovdje spomenuo, spomenut ćemo onda da idemo redom, kaže ovde e, u tekstu, kaže, kaže, fi tahriri ma nahu i tirab, odmah to naglašava e, Zahebi. Kaže, u, e, u tahrir znači, da se, da se razumije značenje dobrog hadisa, kaže, i tiravima. Šta znači tirab? Poremećaj blagi. To teško, onaj, teško, teško napraviti, ne, neko, neko, precizirati nešto tu. Fakale pa Hattabi, pa onda navodi stav Hattabi, rahimehullah, koju on definiciju dao. Pa Pazite ove definicije dobro hadisa, kažem eh, Huve ma urife mahređuhu wa štehere riđaluhu a uštuhere riđaluhu kaže ono, to je hadis kaže čiji je mahređ, izvor poznat misli se od ravije poznatog se prenosi wa štuhere riđaluhu poznati su kaže i riđali znači ravije koji dalje prenose kaže wa alejhi medaru ekter hadis I kaže, na tome, je, e, na tome se zasniva većina hadisa, na čemu se zasniva? Znači, da, da, prenosi, da prenosi ravije e, koji su poznati, da prenosi i ostale ravije, znači koji su preznati, poznat misli čiji je rivajet makul, prihvatljiv. Kaže, huveladi yaqbaluhu ekseru lema, i kaže, to je hadis kojega prihvate većina učenjaka. Kaže, ovo je stamenuhu fuqaha i e, znači, rade po njemu većina fakija. Definicija. I nama odmah je ovaj, Zehebi kritko ovo, kaže Vazi i baretu lejsel ala sinatil hududu va tarifa. Kaže ova rečenica opis, definicija hadisa, dobrog hadisa, kaže nije sina, nije te, kaže, način, oblik, metoda e, definisanja, definicija kako je kod stručnjaka učenjaka. To nije definicija. To može reći opis. Jedno je da nešto opišiš, a jedno da, da staviš definiciju. Definicija je vrlo bitna stvar. U definiciji moraju ući suštinske stvari, bez kojih ne, ta stvar ne može biti. Znači, kad nešto definišeš, moraš spomenuti ruknove, temelje, suštinske stvari. Bez toga ne može to postojati. Kad doneseš nešto mimo toga, onda kao da opisuješ tu stvar. Kad ti fali jedan ruknu, znači nisi, nisi pravu definiciju stavio, znači nije to ta stvar. I zato ja često navodim ovako, e, e, sad naopada, lijepa prilika, kada, kada islamska zajednica daje definiciju islamske zajednice. Znate definiciju njene? To je jedna i jedinstvena zajednica muslimana bih. Šta je problem te definicije? O, jedna jedinstvena. Kako što uznosno je definiciju, jedna jedinstvena? Ko te pita, jedna jedinstvena ili stuta? Bitno je šta su oni? Oni su, znači, zajednica muslimana, zajednica, znači, skup muslimana Bosni. To u redu. Ali jedna jedinstvena, to je dodato iz nekih drugih razloga, ono, da, <laughs> da se drugima ne pada na pamet, da, da barkaju oko, oko jedinstva. Ovaj, ali to ne ulazi u definiciju, znači, to ne, apsolutno ne ulazi u definiciju. Kakve veze ima to jedna jedinstvena? Znači, to nije suštinska stvar. Znači, to, ovaj, to može biti da postoji još drugi pet, ne narušava, ne narušava, narušava znači, definiciju tu, te, te zajednice. Tako da je tu napravljen kick s te strane. Ovaj, a, govorimo ovdje, znači definicija. Definicija je vrlo bitna stvar. Ovdje kažemo definicija. Znači, definicija se inače uči ovaj, u, iz drugih ovaj oblasti. Neki metnovac uči. Kad nešto hoćeš da definišeš, šta moraš spomenuti tu da, bi... da bi... A, vrlo su bitne te definicije. Mi da pojmo neka pitanja ovdje, e, mesele teme, ako ne dođemo s definicijom onaka kakva treba, znači profilama, ti ako ne razumiješ me, e, o čemu se govori, Ti ode u drugu stvar, ti, ti razmišljaš o nečemu drugom, a mesela govori o nečemu trećim. Znači, to, znači tu se napravi veliki kiks i belaj se napravi razumijevanje. Mnogi stvari nesporazum među ljudima, među muslimanima, gdje se gložu, raspravljaju, je po, e, problem čega? Nerazumijevanja, poimanja stvari. E, osoba poime jednu stvar na jedan način, druga na drugi način, on se slomiše i se raspravljaju oko toga. Znači, ovaj iznosi svoje argumente, a u stvari ono uopšte ne, ne pričaju isto o stvari. Nisu našli u stvari o čemu oni treba da, treba da se slože o čemu da govori. Najbitnija stvar kad neko nečemu priča, ne da, ne da se dogovorimo o čemu mi pričamo. Ako je pitanju, to je žena, sloboda žene u islamu. Tu, znači, ako se definiše šta mislimo po tim, znači, feministički će, će udarati s jedne strane svoja prava, ovi drugi šerijatske tekove s druge strane, jedni i drugi imaju pravo feministički u smislu toga da žena ne treba biti potlačena, da ne treba biti ugrožena. To je tačno. Šerijat nije došao da ženu potlači, da je napravi od nju robinju, budalu i ovo ono. Tačno. Ali oni, oni idu s jedne strane, a ovi drugi šarijaski tesmi na ovi druge strane, ona mora biti poslušna, mora da se ko je Tito, u kući muž, ovo, ona. znači i ono pravo, i ono pravo, stvari, s pogrešne strane pristupaju, nisu definisali oko čega se oni razilaze u stvari. I zato je vrlo bitno to, ovaj, kada govorimo o nekom pitanju, poimanje meseli definicija nečega. Dobro, se vratimo ovdje. Pa onda, onda navodi, kaže, uh, kaže idan sahihu yantabiqu eh, eh, zalika ala alihi ali kaže onda vjerodostan hadis kaže potpada pod ovu definiciju petun gore spomenut nema nosi i vjerodostan hadis kaže može se opisati sa ovom rečenicom gornjom A onda dodaje, znači ono što pre, prekida ovaj razumijevanje ovog pitanja, on dodaje, kaže, volakin mu mimma mima lem jeblog deređete sahih. Kaže, u stvari, htio je reći, Al-Hattabi, da u stvari Hasan hadis, dobar hadis je onaj koji nije došao na stepen vjerodostinog hadisa. To je tačno. Mi smo tako definicijali, sjećati, smo stelog hadisa, od te sirmo stelog hadisa smo rekli, da je definicija dobrog hadisa onaj koji nije na stepenu, odnosno, e, znači, nadrušavamo se nešto e, od onih pet šartova od vjerodostinog hadisa. Kad mu nešto fali od tog, ni na tom stepenu, znači potpada pod, eh, pod eh, eh, dobar hadis, hasen hadis. Ili onda onda kaže on naud kaže fa qul kaže al hasen ma irtaqa an darajati da'fi wa lam yablugh darajati siha. Kaže onda se kaže može reći kaže kaže Zahabi da je dobar hadis kaže onaj koji se digao iznad stepena slabog Volem je blok držite se ha. E, kaže ani došao na stepen e, vjerodostojnog hadisa. Znači između toga dvoga to je dobar hadis. A onda navodi dalje. Kaže mo inšite kulte. Ako hoćeš kaže možeš reći. El Hasan kaže ma selime mine dafiru vat. E, kaže e, dobar hadis je onaj kaže koji je, koji je čist, koji je zdrav, u koji nema kosebe e, slabih ravija. Nema slabosti u ravijama kaže fehuve uh, hine idin dahilno fi kismi sahih. U tom slučaju, kaže, on potpada pod uh, dio, kaže, vjerodostojnog hadisa. Naravno, ovdje se misli sa strane prihvatljivosti. To je tačno. Uh, šta je ovdje sa poenta Ovaj, uh, učenjaci, e sad ovo je zanimljiva stvar, dolazim ovdje. Učenjaci u početku kad govorili o, o, o, hadisima, o, podijeli hadisa, nisu imali ovaj termin dobar hadis. Ili su imali ili vredostan ili slab hadis. Otko se to pojavilo da ima dobar hadis? Uh, Pa sad govorite o tome. Kaže on nastavak ovdje dalje, kaže Uhina idin je kunu sahiju merati, kema kademna u felhasenu, eh, do rutbe, dune, tilke merati, tako da je navodi ovdje, znači da ima, da ovaj, uh, eh, sahi hadis ima svoje stepene, znači ima koje jako, sahi na, na, na, da ispunjava eh, potpuno sve šartove, ima one koje na, na, na manji stepen, ima koje još na manji stepen, znači sahi hadis ima svoje određene stepene, i svi na istom nivou. Zgovori to zbog toga, zbog govora o Hasan Hadisu. A onda spominje za njimu stvar. Kaže, kaže, Ome tirmidiju, fehuva evvolu men hasa hada neu bismin hasan. Kaže, e, imam tirmizije kaj je prvi onaj koji se došao sa tim terminom da ima hadis Hasan. Izdvojio se time. Da ima vrsta hadisa koji se zove Hasan. On je prvi. Kaže va zekere enahu yuridu bihi, a onda spomenu Imam Tirmizi da misli pod Hasan hadisom, kaže en, en jesleme ravi, ravihi, uh, kaže min en jekune mut, uh, mutehemen, au, uh, au jesleme min šududi, au jurva nahvuhu min ghairi vač. Pa je spomenuo ovdje Tirmizi tri, tri šarta. Tri šarta da bi neki Hasan, da bi hadis bio Hasan. Prvi je šart, kaže, da ravija, kaže, ne bude mu tehem, mu tehem da bude optužen, znači, po pitanju pouzanosti svoje. U stvari da je adle, ima adale. Znači, ne mora biti, znači, da ima adale, znači, ne mora biti znači, e, znači, na, na stepenu, najviše stepenu adaleta. Uh, Znači da ima neki, neki, neku slabost u adaletu, ali ni na najvišem stepenu. Da ima adalet, to je bitno. Kaže, pa onda ademo šuzud. Da je čisto šuzuda, šuzud smo rekli šta je muhalef etikad. Da hadis ne dođe, a ono što je došlo u hadisu, da je oproječno pouzanim ravija koji prenosi, koji prenosi takav isti hadis. E, I treća stvar kaže, en jurva nahvu min gajrivač. Da taj isti hadis se prenosi, sličan taj hadis, da se prenosi u drugim rivajetima. I, e, znači, ovdje imam, e, Tirmizi stavio ta tri šarta. Znači, e, uslov da, da ravije budu, da ima kod njih adalet pravjednost, da taj hadis, znači, nije oprećan had, hadisma koji prenosi vjerodost, ravije koji se preuzanije od njih. I treća stvar, da taj hadis prenesen u drugim rivajetima podupir isto značenje tog hadisa. Da tad na stepenu Hasan hadisa. A onda dalje kaže, a sad ovdje ovaj, Zehebi spominje te probleme koje, s kojim je došlo, ma, imam tirmizi malo za komske ovu stvar. Pa kaže, onda došao kao hadaj, kaže, u hadaj muškelom, kaže, eden, ala ma je kulu fihi, a onda se kada ovo nastaje problem. Imam, ovaj, tirmizi je došao za, za ocenu nekih hadisa, rekao, hasenun garib. Hasen garib znači čudan, stran. A hasen dobar. Kaže, la narifu ila min hadel već. Ne znamo ga osim u ovom rivajetu. Hadis je hasen, znači je dobar, čudan, neobičan, ne znamo ga osim ovom rivajetu. Kaže, ovo sad postao problem. Znači, je li ovo prihvatljiv hadis? Je li je dobar hadis? Je li je sahih? Znači, sahih nije definitivno. A je dobar nije rečeno? Znači, da je čisto dobar. Znači, ima neki gurbetluk, nešto strano u sebi ima. Kaže, e, pa onda dalje on navodi. Kajla kaže Al-Hasanu ma, e, kaže, ma dafuhu muhtebel, wa je suga amel bihi. Od, navodi dalju definiciju. Ovdje malo što tiče Tirmizi, znači Tirmizi ovdje, ovaj, e, znači imamo još, da imamo, znači da Tirmizi kaže da neki hadis da je Hasan samo. A imamo da kaže za njeg da je Hasan garib, to je malo priznao, nije došao osobom rivajetu. A onda imamo da kaže da je hadis, za hadis samo kaže da je garib. Kada kaže hadis samo da je garib, To znači da je slab. Znači, ne mora reći da je daif. Ovdje govorim, znači, tu terminologiju koju ima termini koristio u svom džamiju, u svojoj, e, svoju, znači, toj zbirci hadisa. Kada kaže da je garib, to znači, definitivno nema sumnje da je, da je slab. Međutim, kada kaže Hasan garib, dobar garib, onda se razli učenjaci kod toga tumače šta je ti u time reći. Šta je Hasan, šta je garib? Znači, Hasan u smislu da je Hasan u smislu sa lancem prenosila ljudi. Garib, znači, nije ga niko drugi prenio drugim rivajetima. To je jedno tumačenje. Znači, ili, kaže, ima jezičko značenje, da je hased ima lijepo značenje, prihvatljivo. Nije opredio sa drugim širijeskim tekstovima. Ali, ali a, znači, e, to znači, izpadne jezičko značenje da je, dobar hasen. A garib stran nije potvrđen drugim hadisima, drugim rivajetima, drugim ashaba, da je preneseno drugim nekim rivajetima, taj hadis je potvrđen. I uglavnom pojenta ovdje da je zaista e, za zakomplikio ovu temu po pitanju ocjene hadisa Hasan. Od njega nastaje. Međutim, i tu je ovaj, problem sa. Da li je imam uh, Tirmizi prvi koji je došao sa terminom Hasan hadisa? Uh, ovdje uh, Vehebi preuzeo od Ibn Daqiha Lida da je to, da je, da je to tačno. Nije, nije ovaj kritiko tu stvar. Međutim, ispravno je da u stvari, kao što kaže Ibn Taymiyyah, Ibtejmije kaže u asavab, ene, istijamalu hasen, mevđudun marufun kable tirmiziju bi zemenin tavilin. Kaže, ima, znači, Ibn Tejmije, ispravno je, kaže, da riječ Hasan za hadis, ocjena se kaže hadis da je Hasan, da je dobar, kaže da je to bilo poznato i prisutno dugo vremena prije, prije imama Tirmidija i e, o tome je govorio, znači, e, ovaj, govorio su određeni učenjaci, pisali o toj temi, da u stvari nije se imam Tirmidi prvi izvojio. On je postao poznat zbog svoje zbirke i zbog neobičan način ovaj, ocjenjivanja hadisa koje on ocjenjivao. Spomenuli smo te njegove izraze i napravio, ovaj, nastalo veliki ovaj, veliki razvijenik učenjaka oko, oko razumijevanja toga, ti termina koje on došao. Da, koji termina? On kaže za jedan hadis da je, da je Hasan Sahih. Pa što spomenite ovdje posljednič? Znači, kako se razumijete za hadis koji kaže da je Hasan sahih? Kako razumijete hadis Hasan garib eh, eh, lem juraf ila min hadad već? I da kaže hadis da je, da je garib. Garib nije rekao da je daiv, da je rekao daiv u redu, daiv eh, slab. Ali kaže garib stran. Znači moguće da, da moguće, možda stran njemu, možda misli, možda da ima negdje nekim zbirkama spomenuti da on nije došao do tog hadisa. Pa je garib stran, ako bi se podrpao s nekim drugim hadisom, moglo bi se On računa da se on malo, da se, da se digni na stepen nekog prihvatljivog hadisa. U svakom slučaju ovaj uh, imam Tirmizi je uh, poznat po ovom po svojoj ovoj terminologiji da je da je terminologiji koji je izvazao ovaj možemo reći neki neki uh, blagi haos u smislu razumijevanja toga. Pa Ibn Salah u svojem kadimi govori o tome. Pa je govorio, znači govori o toj temi, pa Ibn Kathir također govori o razumijevanju tog uh, to te terminologije koji se godošao imam Tirmizi. Uglavnom ovdje imamo kaže Ibn Salah po pitanju Hasan, kaže Hasan hadis imamo dva dvije vrste znači Ibn Salah spominje, navodi ovdje imam Zehebi u Mukezi dalje, kaže e, da imamo hadis, Hasan kaže dvije vrste. Pa je prvu vrstu opisao. E, duga je to rečenca ovdje, E, kaže ovde kad la jahno seneduhu min mesturin, kaže njegov, njegov sened, kaže u njegovom senedu lancu prenosilaca ima osoba ravija čije, zna, čije, čije stanje nije baš poznato. Lente te haka kehlijetu, nije poznato ili pouzan, nije pouzan. Kaže, wala hinahu gajru mu wala vala hatain, vala mu tehem. Kaže, međutim, nije onaj koji je nemaran, ni onaj koji puno griješi u hadisima, nije, kaže, onaj koji je optužen, optužen za, znači, za laž u hadisima, lažno prenošenje. Kaže, u je kunu metnu ma zalike urife misluhu wa nahu. A metn teksta Adisa je, kaže, poznat, jer ima drugi sličan njemu. Međen ahar, wa tada bihi, bihi, kaže, i može se poduprijeti sa tim drugim tekstom. Ova opis Adisa od Ibn Salaha, ovo je Hasan li gajrihi ova vrsta hadisa Hasan Legađa, što mi spoznam, mi smo to skračeno tamo objašnjavali. A vidite kako je došla postepeno do ove terminologije, znači nije to tako, mi smo došli na gotov rezultat. A ovo znači postepeno da se dođe do, do definisanja ovih hadisa i terminologije, da se ona malo iz, izglača, uglača, ovaj, bio to proces. A onda navodi drugu vrstu Hasan hadisa. Kaže, kune ravihi, kaže, meš huren bis sitki u alemanih, valakin lem jednog daređate riđali sahih. Kaže, da bude, da bude ravija, kaže, poznat po sitku jemanitu, po pouzdanosti, znači po emanetu, znači po daletu, po emanetu, kaže, ali međutim nije došao, dostigao na stepen uh, uh, ljudi, ravija uh, e, vjerodostunog hadisa. Li kusurih anhum fil hifzi volit khan. Zbog toga što ima, kaže, što ima, kaže, određeni uh, nedostataka u svome hifsu i preciznosti prenošenja. A, a mi smo govorili, kad smo govorili o Hasan hadisu, da Hasan hadis, uh, Hasan hadis dolazi mu problem sa čega? Dolazi sa, sa strane hifsa i, i dabta tu mu dolazi problem. Znači tu kada se umanji hifs i dapt ravije, spada na stepen hasen Hadisa. A kad dolazi problem sa strane Adaleta, onda je to već druga stvar. Onda tu ulazi u Munker Hadis, jako slab Hadis, ona Daif Hadis, ona, znači nemoguće da bude Hadis hasen. Dobro. I onda ovdje spominje da kao ma dalika je tefe an hali men yuaddu tafarduhu munkaran. Ma adam shuzuzi wal illa. Navodi ovdje ove druge stvari. Znači di, a, kaže diže se ovaj diže se od stepena hadisa koji se, koji se koji je, koji je, kada se izdvoji da smatra munkerom hadisom. Kaže, a istovremeno kaže, nema kod sebe šulduza da je oprećan taj, taj hadis da oprećan sa drugim hadisma koje prenosi pouzdanije ravije. Uh, i kaže da ima ila da ima skrivenu mahanu. A u stvari, ova definicija druga koju je Ibn Salah, to je u stvari Hasan Dedati. To je hadis koji je dobar sam po sebi. Tako da Ibn Salah u stvari ovim dugim opisom tih hadisa spomenu te dvije vrste koje su tamo poznate. Znači, Hasan li gajrihi, i Hasan Lidatih i kada spominjemo jel, ovaj podjelu Hasan dobrog hadisa. Znači Hasan Lidatih sam po sebi dobar, Hasan Lidatih dobar je na osnovu drugih rivajeta koji ga podupiru. A onda ovaj ovdje, znači sad je ovdje malo otvorio ovaj uh, uh, kritiku ovdje, e, Zehebi, kritiku ovaj, ovog definisanja koje je navio Ibn Salah. I odužuje u tome, znači, govor. Znači, odužio od ovdje govor, znači, sad kad nam uzela da, da pojedinačno spominje sve ove riječi, uzela nam puno vremena. A fajda nije velika od toga. U smislu, nećemo doći do nekog rezultata, osim što se oni, e, što oni prigovaraju, Ibn Salahu da nije bio precizan u svome definisanju. Nije bio precizan u svome definisanju. Jer kažu, ovdje kažu, jer ovaj kaže, ovaj uh, hadis, Znači, ovo što su oni gor spomenuli, ovo što spomenu, ovaj, kaže, to, to kaže, potpada, može se potpast pod pravilo, uh, znači, uh, da, da potpada, znači, sve vrste ovaj hadisa uh, i, i može potpas pod ovo gor spomenuo, može, kaže, biti i, e, i Hasan hadis, i Daif, i Sahih hadis ako se uzme ovako tumači kako on objasnio. I onda odgovarao na te stvari, znači uzmano puno vremena da ulazimo u detalje to odgovaranja, jer to već ulazi u detalje neke koji, koje ljudi koji se specializiraju u nauci, u nauci razumiju. Nas interesuje dalje, preskočemo znači, ovde dvije, dva pasosa, dvije rečence, a onda idemo dalje, onda spominje ova novu zavrzlanu s kojom došao Tirmizi, kaže, kaolu Tirmizi, hada hadisun hasenun sahih. Ovaj hadis je, kaže, dobar, ha, sahih, vjerodostojan. Kaže, alihi škalun, ume imaš kad ima, ima problem, ima nesnoća. Kaže, uh, fa, uh, bi enel hasen kasirun ane sahih. Jer kaže, hadis koji je hasen, on je na manjem stepenu od vjerodosodno, sahija hadisa. Kaže, pa kako je mogo da sakupi, kaže, Fihil Džem, sakupio je dvije stvari u ovom jednom, ocjeni jednog tistog hadisa. Dvije stvari koje su jedna oprična drugoj. Koje je dvije stvari? Znači, jedno da je spomenuo da je Hasan, a on je manji od Sahiha, a onda da je Sahih, a to ne stepe od Kako to može biti? Kako može biti Hasan i Sahih? Ne može biti isto vremena jedno drugo. I onda je to dovelo do tog kako protumačiti. Pa onda kažu, znači, da su u stvari misli ovdje pod Hasan, da u stvari, da mu je u stvari Hasan, znači, različno kod toga, da li se misli pod Hasan? Da li je Hasan, znači, sened mu Hasan, a tekst mu sahih? Ili se misli obrnuto? Znači, da li se misli obrnuto? Da mu je, znači, da mu je e, sened sahih, a da mu je, a da mu je u stvari tekst Hasan. Ili se misli tako? i oko toga znači nastalo je jedno i drugo mišljenje, a imamo i, i treće mišljenje. U stvari da se misli ovdje, da se misli pod Hasan da je značenje lugavijen jezičko, da je dobar. Jezički on je dobar, znači prihvatljivo. No vanštinom hadis je ono bombona što mi kaže, dobar, pravo, prihvatljivo a, znači jezički gleda znači prihvatljiv je sve ok, a, e, a onda sahi sa strane, sa strane znači ove čisto ovaj, e, e, terminološkog gledanja i poimanja šta je problem kod hadisa, to je sahih. Onda se postavlja pitanje, pa dobro što to spominje onda, što, kakav fajda u tome spominje to Hasan. Što, što ima potreba da se to spomini? I što se to sastavlja u jednom hadisu? Da, ovdje da kaže, znači, ona navodi znači, da je nastalo dosta mišljenja oko toga kako protumačiti ono što on rekao. Šta mu znači to Hasan Sahi? Da li je Hasan isnad, da mu je Hasan misli se na isnad, a Sahi da je značenje ili obrnuto? ili je hasad jezički, a sahih a, reva, a, a, a, sam hadis tek hadisa i rivajet, ili obrnuto, da je sahih značenje, da je, da je jezički, odnosno jezički znači sahih, znači da ima sahih vjerodostveno prihvatljivo značenje, a da je po pitanju seneda i ravija, da je hasad. Znači, sve te mogućnosti imaju. Šta je on sve mislio? Ovaj, uglavnom učinjaci imaju jedno drugo treće četvrto mišljenje po tom pitanju. E, mnogi naginju tome da u stvari po Hasan misli se na, na jezičko značenje. Da se misli pod Hasan, kad kaže da je Hasan, znači da je jezički, misli da je dobar. Sa jezičke strane, a ne sa strane ova istilaha. A istilaha na ovom dole, kad kaže sahih, misli sa istilaha sahih. Da u stvari hoće da kaže, kada Tirmizi kaže da je Hasin, da je Hadis, Hasan sahih, da je to u stvari vedo sa Hadis. Da nemoj da te buni ovo Hasan što je rekao. Ne, ne, ne bakši se puno, ne neći doći rezultate. A ovamo kad dođe, Znači da kaže uh, Hasan garib da je to dobar. A kad kaže ovamo, znači garib da je daif. Da je, znači donekle se onda mogu razumjeti te njegove terminologije kako ocjenjivao hadise. A kad kaže da je slab, znači onda to definitivno znači da ima slabosti u sebe. Uh, uglavnom, ovaj, uh, znači onda onda ovde navodi dalje. Uh, ovaj i, i e, ovde uh, e, Dehebi, pardon, on navodi ovde dalje, znači ovde čitao rad pa sad, znači ovde e, zaista veliko ovaj veliki nesporazum oko toga kako da se razumije ovde. Pa onda on naveo ovde kako je pregovorio Ibn Vahb, a to je stvari uh, Ibn Daqiq al eid Kako on pregovorio na ova sva tumačenja ovam. Kako se razumite Tirmizijeve hadise? šta znači hasan, šta znači sahih. Ovaj, ja ovdje namjerno sve su preskačim jer nećemo doći do nekog vidnog rezultata po pitanju toga. A, a, da kažemo jel, da smo došli do toga, znači da klik ili ide na to u stvari, a, da, znači da u stvari a, Hasan što je spomenuto u hadisu, da se ono ne tumači ni na jednom spomenuti načina. A, znači ni na jedan spomenuti način, nego hoće da kaže da, da hadis, vjerodostojan hadis i dobar hadis imaju svoje kategorije, stepene. I da zbog toga on navodi to, znači da hadis može biti Hasan Sahi, znači da, znači da ima ko sebe i, i e, dijela Hasan Hadisa, a ima i dijela koji je Sahi Hadis. I da je to spoj dvoga, da je zbir jednog i drugog da s jedne strane na tom stepenu, a s druge strane na ovom stepenu. I da je riječ o tome. U svakom slučaju, o, uh, kaže ima Dehebi, kaže, jel zemal da hazen je kune kudusa hihin hasenen. Kaže, razumije se iz tumačenja, on prigovara ovdje knjigu koju on uh, rezimirao, ispade po njegovom govoru od Ibn Dakiha i da kaže da svaki hadis uh, koji je, koji je sahih, da on istovremeno je hasen hadis kaže uh, a kaže u iltezamu zalika kaže wa alayhi ibaratul mutaqaddimin fa innahum qad yaquluna fima sahha hada hadithul hasan a kaže ovo kaže ovo iz ovog što on spominje kaže ima smisla kaže učenjaci prvi kad su govorili opisivali hadis oni su za vjerodostan hadis govorili nekada sahih nekada hasan jedno isto značenje ima znači hoće da kaže prvi koji su govorili prije Tirmizija hasan hadis da su smarali misle na vjerodostan hadis I taj prvi izraz koji se govorio Hasan, nisam mislio na terminologiju danas poznatu kod Hasan Hadisa, da ima određene slabosti. I onda ovde naš on interes, ovde ima ovaj, uh, Zehebi, završava u stvaru tom uh, eh, knjizu koju je rezumirao, završava i spomenje ovde nama je to bitno ovde i to je vrijednost ove, ove knjige, spomenje rivajate poznate rivajate lance prenosilaca, koji su od Hasan Hadisa. Kažu, kaže on, fa'ala meratibul Hasan, najviši stepen Hasan Hadisa su, kaže sljedeći rivajet, Behzir ibn Hakim an ebihi an džedihi. To je prvi rivajet. Znači, kad dođu u hadisu ovaj ravija, uh, uh, znači, Behzu ibn Hakim, znači, taj hadis, ono što došlo u njemu, to je hadis Hasan. Znači, poznat hadis, znači, to je njegov Hasan. Drugi, drugi lanac kaže, an Amr ibn Shuaib e, an ebihi an džedihi. I to je poznat ravija. Znači, taj hadis, kad dođe taj, taj lanac prenosilaca, znači an, uh, Amr ibn Shuaib, an ebihi an džedihi, da je to hadis Hasan. onda nakon toga, Muhammed ibn Amr, Ibn Ebi, eh, min, uh, an Ebi Selemete, an Ebi Hurerete. Također i taj. Znači, uh, eh, ovi rivajati se naučio, ovi četiri, pijet rivajati, ko što spomenuti. Također Muhammed ibn Isak, an Muhammed ibn Ibrahim Tejmi, an Ebi Hurere. Ovi rivajati ko naveo, znači, jedan, dva, tri, četiri. Poznati, poznati, osoba kada je nauči, ona ko se bavi hadisom, nauči ove rivajete, kad god nauči ove hadise, to su, to su hadise na stepenu naj, najbolji, najispravniji hasen hadisa. To je poznato, to znači, je praksu se utvrdilo. A onda spominje niži stepen niži stepen, a to su rivajeti u kojima se došlo, znači e, gdje se došlo, znači da je ova da ima slabosti u tim hadisima, niži stepen. Kaže u rivajetu u kojem dođu Haris ibn Abdullah Ravije, Asim ibn Damre, e, Hadžaj ibn Artat, kaže Husajf, kaže Wadarraj ibn Semh, I drugi, kaže, ne spominje, manji poznati, svi ti rivajati u kojima dođe među njima, znači taj hadis Znači, e, mogu, mogu se dignuti te ravije na, na stepen dobrog hadisa. Ako se ove ravije izvoje sa hadisom, kaže, taj hadis je slab. Ne mogu se ove ravije izdvojiti sa hadisom. Da bođu, da bođu oni sami prenosi neki hadis, tekst hadisa. Ovo na puno govori. Znači, ovo osoba kada nauči na ove ravije, Znači, do, znači već se dobija jednu snagu, težinu po pitanju razumijevanja ravija, čitanja seneda, seneda lanca prenosilaca ili analize nekog, nekog lanca prenosilaca. Dok su ovi prijetoni, ova četiri spomenuti lanca prenosilaca, znači oni su na stepenu da su između vredostojnog i dobrog hadisa. Znači to je hadis uh, Hasan Lizati na tom stepenu. Ako nema normalno neke druge, druge mahane mimo njih koje su spomenuti. I time smo završili ovaj dobar hadis što smo do sad radili. Svane, kad lahko mi je vedanke, eška da je najtajstva koliko je tu bilo. Thank Andalusen Andalusen Andalusen